Mundu berri bat deitzen da neona talde berriaren lehen diskoa. Natali Izagirrek abiatutako Natali bakarkako proiektuaren ondotik sortutako taldea da honako eta estreinako lanontan bederatzi kantu argitaratu dituzte. Ba, Natali Izagirrek antariarekin mintzatu gara lan eta talde buruz normalean dizka bati agian batzutan jartzen zaio izena ba, e, bere edo gure kasuan e, kantu guztitatikan iruditzen zitegun mundu berri bat izena beak e, borobiltzezula dizka e, dizka hau sortzerako garaian guretzako ba, gure mundu berri bat sortzea bezala izan dalako ez? E, pandemia garaian sortutako dizka bat da eta nolabait ba, mm, gure realitatetik e, ebaditzen e, edo egiten lagundu digun e, sokuntza prozesua izan da eta horregatik e, erabaki genuen mundu berri bat ikanen jartzea. Erritmo aldetik, eh, funky, pop eta esango dugu baski ba, eklektikoa ere atera dela zuen lana? Bai, egia esan, eh, nik uste gure taldean <laughs> beti esan izan digutela hori, e, egia esan bai boskideok e, musikaz berdina entzuteko oitura, oitura dakoagu, eta nik uste horren ondorioa izan dela, ez? Eta baita ere ez gehala estilo bakarrera e, mugatu nahi izan, baizik, eta kantu bakoitzari behar zuen eman, eta bueno, ba, ateratzen zen estilotakoa aterata, ba, ongi. Zer nolako harrera izan du, orain arte zuen, atera berria da labeti, baina eh, tira izan duzu, oi jartzunik? Ba, egia zen, e, eh, kritikaneko ona jasoitugu, bentsat, e, oain gertu, gertuen ditugun pertsonen gandik, ez? Eta egia zen hori gustatu zaie eta proiektu bezala orokorrean neona gehiago gustatu zaiela e, komentatu digute, ba, kantuak ere dantzagarregoak e, dialako, baita ere igual e, elektronika gehiagokin jokatze dolako, eta bueno, orokorrean oso pozti gaude izan du narrerakin. Pamundu ba, berri bat e, neona talde berriaren estrenako lana galdakon entzuteko aukera izanen dugu zuzenien galdakaoko sormenen plazan larun batuntan izanen baitugu aurkezpen kontzertuak.